نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكي أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauci a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da sha uku ga watan shida miladiya ta 2017 a wanda majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaihi kuma kamar yadda al'ada ta gudana mukan fara da an su tambayoyi kafin mu shiga karatu ko da ya yake tambaya game da suhufi ibrahim wa musa ko kuma suhufi ibrahim cewa suhufi ibrahim su ne a taura ko kuma a wasu ne daban suhufi ibrahim allah ya saukarwa da annabi ibrahim waɗannan takardu ko waɗannan littafai kafin zuwan annabi musa shi annabi musa alaihissalam shi aka ba wa a taura shi kuma annabi musa a.s. yana daga cikin zurriyar annabi ibrahim a.s. tsakaninsa da annabi ibrahim akwai tazara akwai annabawa da suka taho kafin kafin annabi abin bayan annabi ibrahim a.s. kafin zuwa annabi isa sauraka sofi ibrahim littafai ne da allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi ibrahim sai kuma wanda yake tambaya game da tahiyatul masjid a harabar masallaci cewa hukuncinsu ɗaya da tahiyatul masjid a cikin masallaci tahiyatul masjid a harabar masallaci yakan zama hukuncinsu ɗaya da tahiyatul masjid a cikin masallaci idan masallaci ya cika yayin da masallaci ya cika sahu har ya kai waje to duk inda sahu ya kai to nan ma hukuncinsa ɗaya da cikin masallaci saboda haka idan ka zo ranar juma'a cikin ƙwaryar masallaci ta cika sai harabar masallaci sahu ya je nan to nan in ka zo sai ka yi tahiyatul masjid kafin ka zauna amma idan ya kasance cikin masallaci bai cika ba to harabar masallaci ba ta ɗaukan hukuncin cikin masallaci don haka babu tahiyatul masjid a cikin ta idan har ƙwaryar masallaci ba ta cika ba sai kuma wanda yake tambaya game da ƙur'ani idan aka rubuta shi allo aka wanke ya za a yi da ruwan za a iya zubar da shi to babu shakka ƙur'ani bayan an wanke shi wannan ruwan ba shi ne ƙur'ani ba wannan ko shakka babu ruwan ba shi ne ƙur'ani ba to amma yana da martaba yana da daraja kasancewar an rubuta alƙur'ani ne aka wanke sauraka ba daidai ba ne a zubar da shi guri mai najasa ba daidai ba ne a zubar da shi guri mai najasa kamar kamar wanda aka yi rukuya a ciki aka yi tofi a ciki to ba daidai ba ne a ji a zuba shi gurin da yake da najasa a zuba shi a rariyar abin da magudanar ruwa ko kwatami ko wani abu irin wannan to haka nan shi ma wanda aka rubuta aka wanke shi ma yana da martaba duk da ba a ce shi ne alkur'anin ba to amma shi ma yana da kyau ka a zubar da shi gurin da yake da najasa sai maganar hada a ci kifi a sha nono wai hadisi ne ba hadisin manzan Allah ba ne wannan ana fadarsa amma ba hadisi ba ne cewa kada ka ci kifi kuma ka dora nono a kai kamar ana nufin wani abu zai iya samun ka ko za ka ji wata damuwa ko cikinka zai kumbura ko wani abu mai kama da haka to amma abinda likitoci suke cewa wani ya danganta da mutum zuwa wani mutum ba kowa bane ya ci kifi ya sha nono yake samun matsala kamar dai da kasan sauran cika wani abincin wani ya ce zauna lafiya wani in ya ce ya samu matsala shi cikinsa baya ɗauka to haka ne wasu ma daga cikin likitoci suna cewa yana da amfani ka ci kifin ka sha nono yana da amfani a lafiyarka sauraka ba hadisi ba ne ya haɗa wannan sai sai wanda shi kuma yake tambaya kan cewa ya halarta mace ta mace ce take tambayar cewa ya halatta mace ta nemi mijinta ya sake ta saboda ya hana ta zuwa makaranta shi kuma bai da karatun da zai koyar da ita idan mace musulma tana bukatar ta san addininta wato ta san abin da ya shafi fardu ainin akwai abin da yake fardu ainin ne akwai kuma fardu kifaya kowane musulmi dole ya san fardu ainin an wajabta masa sallah dole ya san ya zai yi sallah kafin sallah zai yi tsarki an wajabta masa wannan an wajabta masa yadda zai alwala an wajabta masa ya san haƙoƙin Allah ya san abinda Allah yake sa ne ya san kuma abinda Allah ya haramta na shirka wannan duk wajibi ne akan kowane musulmi ya san wannan abinda ya shafi zurfi cikin karatu wannan bai zama wajibi ba in wasu suka sani sai su karantar da wanda ba su sani ba ba wajibi bane sai kowa ya san ya yi ilimin hadisi ya yi ilimin fiƙo mai zurfi ya yi kaza ya kaza wannan in wasu sun koya shi kenan sun ɗauke ba wasu abinda ba a so a ce duk al'umma ta zauna ba wanda ya karanci wannan abu to wannan ne aka yi laifi gaba ɗaya wannan shi ne ake kira furo da kifaya to abinda mace yake fardu ainihin ɗinta wajibi ta koya wajibi ta sanya ake sallah ya ake alwala ake tsarki waɗannan abubuwan tunda ba wanda yake ɗauke ma wani kowa shi yake wa kansa to dole ne ta san wannan mijinta in ya sani ya sanar da ita in bai sani ba to ya kawo wacce za ta koya mata in babu wacce za ta koya mata ya bar ta je inda za ta koya in ya hana ta taje inda za ta koya alhalin tana da bukatar ta sani shi kuma zai koyar da ita ba to tana da damar ta fita ta je ta koya ba wai saki za ta nema ba a'a ta je tana da dama jin shari'a ba ta ba shi damar ya shiga haƙƙin shari'a ba akwai abin da yake haƙƙin sani wannan dole a tsare masa in za ki tafi unguwa ko gidanku za ku ko zuwa dubiya za ki je ko mahaifinki ne ba da lafiya za ki je duba shi to haƙƙin mijinki ne ki tambaye shi ya ba ki izini sannan ki fita to amma idan abu ya shafi haƙƙin Allah to idan ya ce ba bayar ba zai bayar da wannan haƙƙin Allah ba to ana karɓar haƙƙin Allah ko da ba da yadda shi ba saboda ka ba wai cewa za ta yi a sake ta ba don ta shiga makaranta a ta je shiga makarantar ta yi ta tafiya in ya so ko da an yi rigima daga ba a sasanta lokaci rubutun na wasu sai ga rubutun baya karantuwa wannan yana tambaya game da sunan armiya'u cewa wasu sun ce wai baya da asali a musulunci ah, don haka yake tambaya armiya ɗaya ne daga cikin annabawan banu isra'il kamar yusha kamar sha'aya kamar yahuza duwannan sunaye ne na ah, abinan ah, sunaye ne daga cikin sunayen banu isra'il armiya da yusha da sha'aya duk suna cikin annaban kamar zakariya da muka faɗa duk suna cikin annaban banu isra'il sauraka yadda ya halatta a sa sunan yusha'u yadda ya halatta a sa sha'ayau yadda ya halatta a sa zakariya to haka ne shi ma armiya din duk da ba bace shi ba a cikin alkur'ani to amma wannan ba shi ke nuna babu shi ba Allah ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka akwai wanda muka ba da labarin ka akwai wanda ban ba shi labarin ka ba to armiya yana daga cikin wanda sunansa bai zuwa abin nan ba amma abin ne sananne a a gurin sahabbai da tabi'ai da wasu daga cikin abin nan da masana tarihi so ba magana cewa ba kyau wannan ba ba daidai ba ne za mu ci gaba da karatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika isa ibn maryam wannan da aka yi bayaninsa tun daga haihuwarsa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dama ya furta maganarsa to wannan shine isa ɗan maryam qaul al-haqq alladhi maganar gaskiya ko zance na gaskiya wanda a cikinsa ne suke shakka kuma suke jayayya da juna ma kana lillahi an ta min walad kuma bai dace a ce Allah ya riƙi ɗa ba subhanahu tsarki ya tabbata gare shi idza za amran idan ya nufin zartar da wani al'amari fa inda ma yaqulu lahu kun fayakun to kawai abin da yake faɗa yake faɗa masa ce kasance sai ya kasance wa inna allaha rabbi wa rabbukum kuma lalle Allah ne ubangiji na kuma ubangijinku fa fa'buduhu dan haka ku bauta masa hadha siratun mustaqim wannan tafarki ne madaidaici Allah subhanahu wataala bayan ya gama ba mu labarin annabi isa a.s. da yadda aka haife shi sai kuma ya kawo wannan maganar wato to wannan shi ne annabi isa kuma wadda ita ce magana ta gaskiya annabi isa ba allah ba ne ba ɗan allah ba ne ba ɗayan uku ba ne annabi isa bawan allah ne bai yiwa a ce allah ya riƙi ubangiji ya tsarkaka saboda riƙon ɗa buƙatuwa ce ke sa a yi shi allah kuma ba ya da buƙatuwa zuwa ga kowa ubangiji subhanahu wata'ala mai cikakken wadata ne abinda ke sama da abin da ke ƙasa dun nashi ne don haka kaga ba shi da buƙatar a ce yana da buƙatar ya yi ɗa in yana da buƙatar ya yi ɗa kenan sai ya yi mata ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka da wannan shi ubangiji komai nashi yana yana kudanar da shi ne da kun fayakun za a amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan ya hukunta wani al'amari ko ya yi nufin zartar da wani al'amari to yakan ce da wannan al'amarin kasance sai wannan al'amarin ya kasance wannan shi ma rushe wata shubuha ce ta nasara masu ganin annabi isa alaihissalam dan allah ne saboda yadda aka haife shi ba uba to ne allah yake gaya musu a'a zuwansa duniya ba ta hanyar da aka saba ganin ana haifar ɗan adam ba wannan ba shi zai sa ku ce da shi allah ba domin Allah subhanahu wata'ala ya samar da abubuwa da yawa ta hanyar kun fayakun idan har hanyar da aka samar da annabi isa ta kun fayakun za ta sa ya zama Allah to da komai ma da ka gani Allah ne tare da cewa ku nasara ba kwa irin wannan magana ba ku ce kowa da komai Allah ba ne to in har kun ji cewa kowa da annabi isa a.s. an same shi ta hanyar kun fayakun ne kamar inda Allah ya ce inna ma masalu isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إذن كن فينش kuma ba ku yadda a ce wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya samar ta hanyar kun fayakun ba Allah ne to ku ce Isa Allah ne shi ma ta haka aka samar da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratul mustaqim wannan yana yi wa yazan cikin maganar Annabi Isa ne karashin maganar Annabi Isa ne alaihi ya ce da su wa inna Allah rabbi wa rabbuku kuma lalle Allah shine ubangiji na shine kuma ubangijinku ma'ana Allah subhanahu ala shi ya sabar da ni da ku daga babu shine yake kula da rayuwanmu yake ba mu bukatunmu yake ba mu abinda da shi rayuwanmu take yiwa wannan ita ce rububiyar Allah to idan har ni da ku duka halittar Allah ne kuma Allah ne ke kula da mu shi ke ba mu ci da sha da duk bukatunmu to shi kaɗai ya cancanta mu bautawa shi yasa ya ce fa'abuduhu don haka sai ku bauta masa domin ita ta shi tauhidin rububiyya har kullum yana lizimta wa mutum ya yadda da tauhidul uluhiyya ubudiyya saboda in har ka yadda Allah subhanahu ala shi ya yi sama da ƙasa ya yi ka daga babu kuma shine yake bayarwa duk abin da kake ciki na ni'imomi ubangiji ne ya baka ka yadda da wannan to me zai sa ka bauta ma wani ba shi ba saboda ka duk wanda ya yadda da rububiya. to ya kamata wato ya wajaba ya yadda da uluhiyya shi yasa da yace wa inna allaha rabbi wa rabbukum wanda wannan shine isbatu rububiyya din tabbatar da rububiyya to in har kun yadda cewa da ni da ku duka halittar Allah ne kuma shine yake tarbiyantar da mu ta hanyar ba mu abinda rayuwarmu za ta tsaya a kansa to fa abuduhu sai ku bauta masa hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici wannan yana yiwa ya zama ci gaba ne ko karashe ne na magana annabi isa alaihissalam tana yiwuwa kuma ya kasance allah subhanahu wataala shi ya kawo wannan a bisa harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi ya faɗi haka cewa Allah ne Ubangijinsu shi shine ubangijin kowa don haka su waɗanda suke haɗa Allah da wani a wajen bauta su daina su bauta wa Allah shi kaɗai. Allah ya ce fahtalafa ahzabu fahtalafa al ba. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم سيكم قنجوي أتكانن سكي تساباني فويل للذين كفروا توبان يا تبتغ ودن سكا كافرتا min mashahadi yawmin azim daga halartar wannan yini mai girma wato shine yinin alkiyama Allah subhanahu wataala bayan ya bamu labarin Annabi Isa alayhis salam da yadda ya samu da ɗabi'ar samuwarsa da kasancewarsa mutum shi ma halitta ne daga cikin halittun Allah illa iyaka Allah subhanahu wataala ya bashi manzanci ne ya bashi ɗaukaka ya darajta tashi ya fifita shi akan wasu da yawa daga cikin mutanen zamaninsa da waɗanda za su zo bayan zamaninsa to sai ya ce ahzabu sai Allah yake mana ishara zuwa ga yadda kuma aka samu sabani nasara suka yi ta sabani mabiya annabi Isa almasihu alayhi suka kauce ma waccan hanyar da Allah subhanahu wataala ya ce wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim suka kauce ma wannan hadha siratun mustaqim wannan tafarki madaidaici wanda annabi Isa alayhi ya zo da shi na bautar Allah shi kadai ba tare da hada shi da komai ba to anan ubangiji subhanahu wata'ala yana mana ishara zuwa ga abin da ya faru a tarihin wato kafuwar masihiyya addinin nasara cewa bayan annabi isa salam mabiyansa sun yi saɓani har ta kai su ga yadda da cewa allah uku ne ko ɗayan uku ne ko annabi isa ɗan allah ne wanda da can ba a haka suke ba da farko bayan annabi isa a.s. ya zo ya yi karantar wasa ya karantar da tauhidi ne ɗayanta allah subhanahu wata'ala bai karantar da cewa shi allah ba ne bai karantar da cewa shi ɗan allah ba ne bai karantar da cewa allah uku ba ne abinda ya karantar shi ne abinda annabawa suka karantar gabaninsa cewa allah subhanahu wata'ala ɗaya ne shi kaɗai ya waje ba a bauta masa to bisa wannan aqida ta kadaita Allah subhanahu wataala annabi Isa alayhi salam ya bar ya bar almajiransa ya bar mabiyansa duk gaba su suna bisa wannan aqida ta kadaita Allah subhanahu wataala ba a samu shigo da abin da ya saba ma wannan aqida ba sai bayan tafiya ta yi tafiya an samu sabani akwai wasu tarurruka da aka sani a cikin tafiyar ko tarihin tafiyar addinin addinin nasara addinin kirista wanda a tarurrukan nan akan iya halatta abinda da addinin ya haramta akan kuma iya haramta abinda addinin da ya halatta kuma ya zama halal in wannan taron aka fita bayan an gama taro aka fita da kudirin cewa abin halal ne ya zama halal in kuma haramun aka ce ya zama to ya zama haram suna cewa wannan tarurruka ne na shawara a tsakaninsu wanda suke cewa manzanninsu su suka fara wato tabbatar da wannan tsari a rayuwarsu lokacin da suka yi taro na farko a Urushalim a Urushalim wato a kudus taro na farko bayan wafatin annabi ko bayan dauke annabi Isa a.s. su sukan ce wafati bayan suna cewa bayan mutuwar annabi Isa amma mu a wajenmu bayan dauke annabi Isa a.s. da shekara 22 suka yi wannan taron a wannan taron aka fito da wasu dokoki da wasu shari'o'i sababbi aka tabbatar da wasu abubuwa aka soke wasu abubuwa wanda annabi isa alaihissalam ya zo da su a wannan taron aka soke batun kaciya ta 'ya'ya maza sannan aka soke rike wasu dokoki da suke cikin attaura wasu shari'o'i da annabi isa da annabi musa a.s. ya zo da su wanda annabi isa a.s. ya zo tabbatar da su bai kore su ba tun da annabi isa a.s. ba duka ya gyara daga cikin abin da ya samu na attaura ba cewa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima a nazo da in halatta muku wani sashi wani sashi kaga akwai abubuwa da yawa kenan wanda suke cikin attaura wanda da su suka yi hukunci wanda shine kuma annabawan banu isra'ila suka yi ta hukunci a kansa na zallat taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha annabiyuna allazina aslamu lil hadu to suka zo a wannan taron suka ce a wannan taron sun soke batun shayi sannan sun soke wasu shari'o'i wanda suke cikin attaura da abin da yake cikin abin a tsohon alkawari old testament musamman abubuwan da suka shafi haramta wasu abubuwa da yake dauke da shi abinda kawai suka tabbatar shine haramcin zina wannan sun yarda a ci gaba da tabbatar da shi da kuma haramcin cin dabbar da aka shaƙe ta aka makure ta har mutu wannan ma sun yarda haramun ne da kuma haramcin cin jini da kuma haramcin cin abin da aka yanka wa gumaka suka yarda cewa waɗannan haramun ne sauran kuma suka ce sun soke haramcinsu to suka ce to wannan taron da aka yi a urshalim <coughs> bayan shekarar bayan tafiyar annabi isa alaihissalam shekara 22 shi ya nuna kenan ya halatta malamai malamansu duk sanda suke suka ga wasu abubuwan da suke so su yi wa kuskurima a addini suna iya haduwa su yi taro su halatta ko su haramta to tarurrukan iri biyu ne akwai wanda suke tarurruka ne da ake gayyato kowa da kowa daga ko'ina wanda suke kira ecumenical councils taruka ne da ake kirawo na kowa duk wani wanda yake ji da kansa wani fada ko wani fasto za a kirawo shi ya halarci taron wannan ba na wata mazhaba bace ita kadai ba na wasu wani gari bane shi kadai ba na wata al'umma bace ita kadai to a irin wannan taron idan aka yanke wani abu to ya lazumci kowa to sun yi ta yin waɗannan tarurrukan duba tarihin eh, abin nan christianity zaka ga waɗannan manya-manyan taruka da suka yi yadda wani malami abu zahara cikin littafinsa muhadarat fin nasraniya yake cewa tun daga wancan lokacin har zuwa shekarar 1869 an lissafa tarurruka irin wannan da suka yi ya kai ashirin wanda duk sanda aka yi taron kuma za a shigar da wani abu sabo a addinin kuma za a soke wani abin da yana na rubuce a cikin addinin to sun yi ta saɓani game da ɗabi'ar annabi isa alaihissalam ne ce ɗin annabi isa shi wane ne annabi isa a gurinsu shin allah ne ko ɗan allah ne ko wani ɓangare ne na allah ko ɗaya uku ko ɗayan uku ne to saɓanin ya yi tsanani ta yadda kusan suna dai yadda ne gaba ɗayansu da annabi isa alaihissalam a gurinsu cewa wani ne da yake da wani suna annabi isa wani sunan shi isa almasihu to amma wajen tantancewa ya yake a nan kowa da inda ya sa gaba to abinda ya hana wannan saɓanin nasu ya fito fili tun a farkon al'amari wato rigingimu da suke ciki da matsin lamba da suka samu musamman daga daular rumawa kafin daular ta zama daular kiristoci sun samu matsin lamba ana bin su da raraka yahudawa suna nuna duk inda aka san almajiran annabi isa ko mabiya annabi isa a.s. suna nan to za a yi ta ƙoƙarin a ƙulla musu sharri ko a yi musu wani yarfe da haka ta kansu suke suna ta ƙoƙarin yadda za su kare kansu daga abin nan da haka wannan saɓanin da ke tsakaninsu a lokacin bai fito ba to amma daga baya ya fito babban abin da ya ja saɓanin ya yi ta ƙara ƙaruwa kasancewar an samu mutanen girkawa sun shiga addinin kiristanci hakanan mutanen rumawa sun shiga ciki hakanan mutanen abin nan a misrawa su ma sun shiga ciki kowanne kuma ya shigo da wasu aƙilunsa na gargajiya da da yake kai ya shigo da burbushin aƙilunsa na maguzanci wannan aƙilun na maguzanci da ya shigo da shi cikin wannan addini sai yake da tasiri a ciki kamar da kusan ɗabi'ar a ce wata al'umma tana da wata al'adu yayin da ta shiga sabon addini da da ba ne addinin ta wato za ta zo da waɗannan al'adu sai a hankali a hankali za a yi ta gyara mata shi in ka koma tarihin bahaushe za ka ga cewa akwai al'adu da yawa wanda shigarsa musulunci kuma wasu ya sa musu rigar musuluncin amma dai al'adun ne ba musuluncin da ya zo da su ba sai dai kawai an cire musu wasu abubuwa ne wanda da ka gani ka san magudanci sai a cire inda ana haduwa a shagiya a yi sai a haɗu a karatun ƙur'ani sai a yi fati a tashi ko a yi sadaka kaga abin asalinsa ga ta yadda yake to amma daga ƙarshe kuma sai aka cire masa kamar irin sadaka uku sadaka bakwai duk asali daman gargajiya ce ai kafin zuwan musulunci akan yi wannan an yi mutuwan a cikin a cikin tarihin bahaushe to sai dai za a haɗu ne a shagiya a more to da musulunci ya zo sai a gane cewa shan giya haramun ne raye-raye da waye da haramun ne to sai aka koma a ce to kawai a yi ɗan sadaka a yi addu'a a watsi to haka su ma suka samu kansu a daidai wancan lokacin shigowar waɗannan al'ummomi daban-daban kowa kuma da irin maguzancinsa romawa da nasu maguzancin mutanen girkawa da masu mutanen abin masarawa da nasu maguzancin to sai aka kasa samun abu guda ɗaya tunda kowa da irin nashi samfuri to sai abubuwan suka zama da yawa sannan baya ga haka ga falasifa malaman falsafa wanda suke tabannin ra'ayin al-aflatuniyatul haditha wanda ita kuma tana ɗauki ita ma da wani abu na maguzanci to su ma sai suka shiga cikin wannan addini to duk waɗannan abubuwa sai suka ƙara haɓaka sai suka yi yawa sai ake ganin cewa to lalle ya kamata a neman a nemi yadda za a samu wani ra'ayi guda ɗaya akwai taronsu da ya shahara taronsu na farko da suka yi a shekara ta 325 bayan bayan tafiyar annabi isa a.s. 325 wanda suke kira taronsu na nikiya wannan taro kusan anan ne aka tabbatar da aƙidar trinity aƙidar cewa allah ɗayan uku ne a wannan taro ne aka fara abin nan ɗinsa waɗancan wancan saɓani da ake da shi da yawa za mu iya cewa a zahiri shi ya ja aka yi wannan taron ƙarƙashin jagorancin wani masarake ana kiran shi constantine laraba suna ce masa constantine ɗaya daga cikin sarakunan daular rumawa da aka shi ya jawo aka yi wannan taron da haƙiƙa abinda ake gani na zahiri ya ja a yi taron shi ne sabanin da yake cikinsu kamar yadda allah ya gaya mana amma akwai wani abu wanda shi ne babban ma abin da ya sa aka yi taron shi ne samun wani daga cikin manya-manyan malaman coci ana kiran shi arios arios shi ya dage a kan allah ɗaya ne annabi isa ba ɗan allah ba ne annabi isa ba ɗayan uku ba ne annabi isa ba bawa ne manzan allah kuma halitta ne kamar sauran halittu arius yana da mabiya da yawa kusan ma ka iya cewa galibin nasara a lokacin dukkan kan aƙida arius suke amma sauran malaman coci-coci musamman musamman babban fada na abinan na alexander abin wanda suke kira patrick alexander da yake al-iskandariya coci ta iskandariya a masar kusan shi ne yake da ra'ayin cewa Allah Allah annabi Isa dan Allah ne ko annabi Isa Allah ne yake da ra'ayin uluhiyyat Isa alayhi salam Arius yana da mabiya da yawa cocin Asiyot a Masar tana da wani ra'ayi na Arius na Arius cewa Allah ɗaya ne cocin Makedonia ita ma tana da wani ra'ayi na cewa Allah ɗaya ne cocin Constantinople inda yanzu ake cewa Istanbul ita ma a wannan lokacin istanbul ne hedikwata ta daular byzantine da ita ce babbar daular rumawa da musulunci ya rusa ta da ƙarshe to duk suna da ra'ayin cewa annabi isa a.s. ba allah ba ne to amma shi babban abinan limamin cocin alexandria shi ya tsaya kai da fata akan sai an ce allah a annabi isa dan allah ne to arius yana wa'azuzzukansa kuma yana samun goyon baya sosai saboda hujjojin da yake da su to sai shi wancan abin din sai ya fara neman sa domin ya lallashe shi akan ya janye wannan kuduri nashi shi babban babban fada na na majami'ar iskandariya arius sai bai yarda da wannan kira ba don haka sai shi wannan fada sai ya fito ya ce ya la'ance shi kuma ya kore shi daga majami'arsa to daga da haka abin ya fara to haka shi kuma constantine a lokacin yana ana yana nuna a zahiri kamar ya karbi kiristanci to amma alal hakika yadda ta bincike yake nuna na tarihi cewa bai karɓi kiristanci ba ma a lokacin yana nan abu magujinsa saboda haka sai ya ce a zo a yi taro bayan ya kirawo shi arius ya nemi ya gamsar da shi akan cewa ya janye wannan aqidar ta cewa ba Isa Isa ba dan Allah bane amma Arius ya ki yarda ya janye wannan to sai ce to taro za a yi na gangami a kirawo dukkanin malaman coci na ko ina na majami'o'i ko ina a kirawo su a zo a yi wani babban taro a karkashin jagorancin sa shi inda kowa zai zo ya faɗi hujjojinsa da yadda yake ganin annabi isa annabi isa menene shi to shi ne a wannan shekara ta 325 a wani guri da ake a wani gari da ake kira Nikiya a cikin daular Rumawa aka yi wannan taron inda aka kirawo manyan malaman majami'a na coci-coci 2,048 suka haɗu inda aka tattauna kowa ya tashi ya faɗi ra'ayinsa da ya yake ɗaukan annabi isa a.s. wasu su tashi ce su a gurinsu annabi isa a.s. Allah ne wasu ce dan Allah ne wasu ce ɗayan uku ne wasu ce a'a shi annabi isa ai kamar wato wuta ce da aka tsosano ta daga wata wutar kaga waccan wutar tana nan bata ragu ba wannan kuma wutar tana nan a wutarta to haka suke alaka su da Allah haka ba ɓangaro waye daga cikin Allah ba amma dai shi ma yana kamar Allah ɗin ne to haka kowa ya kawo hujjojinsa arius ya tashi a lokacin ya kawo hujjojinsa inda aka kasa kayar da shi domin ya kawo hujjojin da suke tabbatar da cewa annabi isa halitta ne kuma annabi isa bawa ne ba dan Allah ba ne sannan abinda suke hujja da shi daga cikin littafin bible littafin anajil ɗinsu ya nuna musu cewa an jirkita abin ba haka yake ba wanda kuma su fahimce su bai fahimtar da su to amma duk da haka sai aka sai ki daukar ra'ayinsa duk da cewa a wannan lokacin sama da mutum da limami sama da 700 suna tare da Arius sai aka samu mutum da limami limamai 318 wanda aka ce sun saba masa sai shi wannan Constantine sai ya dauki wannan ra'ayin nasu akan cewa shine ra'ayin da za a ittifaki a kansa cewa annabi Isa alayhi salam Allah ne don haka shi kuma su aka ci gaba da jifansa cewa dan bida'a ne aka ce ya zo da wata bid'a addini to amma duk da haka duk da cewa an yi wannan taron kuma an samu mutum 300 limamai na coci-coci 318 sun tafi akan uluhiyya ta annabi isa alaihissalam wannan bai sa bai nuna cewa jama'a mabiya dinin kiristanci a lokacin sun tafi akan wannan ra'ayi ba saboda idan muka ga cewa cikin mutum 2,048 mutum 300 ne kawai da 18 aka ce sun abin da kaga ba suke da rinjaye ba shi kuma an ce yana tare da mutum 700 kaga ya kamata inda adalci za a yi ya kamata ya zan shi ne ya yi rinjaye to amma tun da shi wannan Constantine yana so ya daidaita abin da ya baro na addininsa na maguzanci da addinin da yake so ya karba na kiristanci sun akwai wani abu da suka yi dan tarayya na wasaniya na maguzanci a ciki sai ya tabbatar da wannan ra'ayin ya kirawo waɗannan fada-fada 318 ya zauna da su zama na musamman ya cire zobensa ya kawo sandarsa ta mulki ya kawo takobinsa na mulki ya ce gashi nan ya danka a hannunsu kuma duk masarautarsa ya danka ta a hannunsu su yi duk abin da suke ganin ya kamata su yi su yada duk aƙi da suke so to kaga anan su ya ƙara ba su wani girma ya ƙara ba su wani matsayi da za su ƙara tsayawa kan wannan fahimta tunda har ya musu wannan kwaɗaitarwar to shine nan suka ɗauki zobensa suka mayar masa suka ba shi takobinsa suka ce kai ne shugaba duk abin da ga shuka ga abin nan mun baka takobin mulki mun bar shi a hannunka ka zartar da wannan akida ka tsaya ka kare ta da ƙarfin mulkinka saboda ka a wannan lokaci karfin mulki shi ya turka gudanar da wannan akidar bayan shi a an yi ta la'antarsa an yi ta cewa an yi mafarki annabi isa shi shi babban majami'i abin da limami na majami'ar iskandariya cewa ya yi mafarki ya ga annabi isa alaihissalam rigarsa a yayyage ya tambaye shi ya shugabana waye ya ga maka rigarka ya ce arios ne ya gama mu ta ya ce za ka ku tsine masa ku kore shi kuma kakku bashe ya shigo cikinku to da wannan hujjoji ne ake tsine wa arios ana ana abin nan ɗinsa amma duk wannan mafarke-mafarken da wannan ah, tsinuwar duk ba ta sa wannan aƙidar a lokacin ta yi abin nan ba to haka haka haka, haka shi kiristancin ya kasu ya kasu manya-manyan ƙungiyoyi da suka kasu a wannan lokacin akwai almalkaniya wanda yanzu ake cewa catholic akwai alyakubiya yaqubiya su ne orthodox sai kuma annasturiya wanda a shaharastani a cikin littafinsa al-milal wa nihal ya yi bayanin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi da kuma rassa da suka yi tun da kowace ƙungiya daga ciki sun yi rassa daga baya kuma aka samu protestant waɗanda su kuma 'yan tawaye ne su kuma tawaye ne da coci da mulkin danniya da coci ta rika yi a ƙasashen turai ya haifar da protestant su 'yan tawaye ne ko daga sunansu ma za ka san ah, tawaye ne ya kafa su annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya zo cikin hadisin abu dawud da tirmizi da ibn maja hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana cewa iftaraqat al-yahudu ala ihda aw 72 firqa wa tafarraqat an-nasara ala ihda aw 72 firqa wa taftariqu ummati ala 73 firqa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yahudawa sun kasu kungiya kungiya 72 ko 71 ya ce su ma nasara sun karkasu kungiya 71 ko 72 ya ce to al'umma ta ma za ta kasu kungiya 73 wato yadda aka samu kashe-kashe a waɗancan addini za a samu irin wani a cikin addinin musulunci amma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani kaso ne cikin 73 ɗin nan daidai ya ce waɗanda za su tsaya akan abin da nake kai ni da sahabbai na a yau saboda ka ita a ci addinin musulunci inda ya sha bamban Allah subhanahu wata'ala shi ya dauki nauyin tsare alkur'ani bai dora nauyin tsare alkur'ani a hannun wani mutum ba bai hatta malamai ba a ba su Allah subhanahu wata'ala bai bar alkur'ani su tsare shi ba sabanin littafin at-taura littafin at-taura Allah ya ba da tsaransa ne gurin su waɗannan malamai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah bimastuhfizu min kitabillah da abinda aka ba su tsaro da littafin Allah kaga ashe littafin at-taura da sauran littafai kafin alqur'ani Allah ya ba da tsaron su ne ga su waɗannan al-ahbar war ruhban da rabbaniyuna din to san soye-soyen zukata adam na da yawa saboda haka kaga sai aka shigar da soye-soyen zukata da yawa a ciki tun da su aka dankawa abin sai suke ganin za su iya sokewa za su iya tabbatarwa za su iya halatta za su iya haramtawa amma shi alkur'ani sai Allah ce inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan zikir wato wannan alkur'ani kuma mu ne masu tsaron sa malamai suka ce a wannan ayar tana tabbatar da cewa Allah zai tsare alkur'ani da haruffansa zai tsare shi da da ma'anarsa haruffansa ba za ka iya ƙara ko harafi ɗaya ba wanda baya cikin alkur'ani ba a gane ka ba to haka nan ma'anoninsa su kansu ma'anonin Allah ya tsare su tunda ya tsare sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tayar da waɗanda suka tashi suka yi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama hidima tun daga kan sahabbai har zuwa gobe kuma ana cikin tsaron wannan sunna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kullun cikin samun kariya suke duk wanda zai shigo da wani abu sabo wanda baya ciki to malamai suna nan waɗanda Allah subhanahu wataala ya tsayar za su kare wannan to kare alkur'ani ya nizumci kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ce Allah ya tsare haruffan alkur'ani amma bai tsare ma'anar ba to anan kaga tsaron bai amfani ba tunda menene ake bukata gare ka kai musulmi ka karanta harafin kawai ko ka karanta harafin ka fahimci ma'anar ka karanta ka fahimci ma'anar idan an tsara harafin ba a tsara ma'anar ba to kai abin bai maka amfani ba tunda kenan za a baka ka fada cikin bata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha kana hariha la yazigu anha illa halik na barku akan hanyar da take farakal daranta kamar rana yake babu mai karkacewa ribarta sai halakakke da duk wanda za ka ji yana cewa shi ya kasa gane inda gaskiyar take to bai neme ta ba ne amma in ya neme ta yana zai ganta duk wanda wallazi da jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda yayi kokari wajen nemo gaskiya to Allah zai nuna masa hanyar gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala nabi yace na umarce ku da ku rike sunnar khalifofina annabi ya faɗi wannan gabanin ya faɗi wannan sai da yace fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira wanda duk ya rayu daga cikin ku Allah ya masa tsawon rai yana ga wa sahabbansa wanda duk Allah zai masa tsawon rai ya kai wani lokaci to zai ga sabani da yawa to amma alaikum bi sunnati ku kankame wa sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin sunan khalifofin nan harifofin nan guda hudu shiryayyu addu alaiha bin nawajiz ku rike su da ku wato ku rike su kakam duk wahala kan ku saki sannan ce wa iyakun wa muhdathatul umur na na gargade ku a hirdinku ku ce za ku kirkirarun al'amura sababbin al'amura duk wani abu sabo addini bid'a ne duk wata bid'a bata ce to kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya masa wannan gata saboda addinin sa ne na ƙarshe sauran annabawa duka Allah ya yi ta aiko annabawa bayan su suna gyara amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe ba wani annabi da za a sake aikowa bayan sa to kaga a ce an bar addinin sa kamar yadda aka bar na sauran annabawa suka tafi to kaga kenan al'umma duniya za a shiga cikin tambele to rahamar ubangiji sai ya sa kasancewar addini ne na ƙarshe to Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya sanya hanyoyin tsare shi da yawa tun daga kan tsare alkur'ani har zuwa kan tsare sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a duk a kowane zamani dole a samu alka'imu bi hujjatillah wanda zai tsaya waɗanda suke tsaye wajen karantar da al'umma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ce za ta zalu ta'ifatun min ummati zahirin ala alhaq la yadurruhum man khalafahum aw khazalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik ba za a gushe ba ana samun jama'a daga cikin al'ummata wanda suke tsaye akan al'amarin Allah wanda ya wulakanta su ko watsi da su yake taimakon su ba zai cuce su ba kuma za su ta a haka har al'amarin Allah zo shine alkiyama saboda ka kaga ita wannan al'umma Allah subhanahu wataala bai saki al'amarin ta gaba ɗaya ba a hannun wasu sai ya zama na akwai hannunsa a ciki ya tsara alkur'ani kuma ya tsara sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa duk yadda za ka yi ga karatu da zarar ka saki hanya to za a gani al'umma za ta gane ba zai yiwu ba don kana jin kai malami ne ka saki hanya kuma al'umma ba ta gane ba saboda me saboda Allah subhanahu wataala ya tsare mata addininta mm. shi yasa zaka ga cewa duk wanda zai yi fada wato zai yi ƙoƙarin yada fita a cikin al'umma to sai ya yaki sunar annabi sallallahu alaihi saboda ita ce za ta bada kariya ba za a karbi duk wata fassara da zai zo da ita ba in ya kawo abu sai a ce ina ya samu sunar annabi ta saba ma wannan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunan al'umma al'umma shekara dubu sun rubuta sun taskake an shimfiɗa dukkan wasu ƙa'idoji da za a bi wajen tantancewa babu wata al'umma babu wani annabi da Allah ya aiko ya samu gatan da hadisan maganganunsu suka samu gatan da maganganun maza Allah suka samu na farko babu wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya aiko al'ummarsa ta damu da jin abin da yake faɗa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu komai annabi sallallahu alaihi yake faɗa ko yake aikatawa sahabbansa yana kansa tun daga matansa har zuwa waje tun daga manya har zuwa yara daga maza har zuwa mata babu wani annabi da aka kiyaye yadda yake bacci yadda yake tashi daga bacci yadda yake cin abinci yadda yake yin alwala yadda yake sallah yadda yake mu'amala da mutanensa yadda yake mu'amala da iyalansa yadda yake dariya da murmushi da tafiya babu wani annabi da aka kiyaye wannan irin yadda aka kiyaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko me na manzan Allah yana na rubuci za ka shiga ka ɗauka in kana son ka sifofin manzan Allah da yadda yake tafiya da yadda yake murmushi da yadda yake dariya da yadda yake bacci da haƙurinsa da juriyarsa da tausayinsa komai nashi yana na rubuci Allah ya yi masa wannan sannan aka samar da masu kula da wannan wannan sunna ta da zarar da zarar ka zo shigo da wani abu to za a gane cewa wannan abu naka ba daidai bane shi yasa har kullun zaka ji an ce wannan hadisi ba da kyau wannan hadisi yana da kyau kuma ba za a fasa ba idan akwai wanda yake so a fasa fada don ya ci gaba da yada barnasa to ya sha kurumin ba za a daina ba saboda in aka daina shi kuma sai ya ci gaba da yada barnasa to amma matukar dai akwai zaratan da za su tsaya tunda abin da an riga an shimfiɗa ka'idojinsa kuma duk abin da za a faɗa da ilimi za a faɗe shi ai ba wani abin da za a faɗa da jahilci in an ce abu kaza bai inganta ba akwai dalilin da ya sa aka faɗa kuma dalilan nan duka shine abinda malamai suka shimfiɗa tun daga karni na biyu har zuwa yau idan aka faɗa ka ce ba haka bane sai ka kawo naka hujjar amma ka ce a daina faɗa sai dai kawai abar bar mutum yi abin da ya faɗa abin da yake so wannan ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa ka samu dukkan ƙungiyoyi waɗanda suke na ɓata musamman ma waɗanda suke ƙwarin yaɗa bida'a to ba sa san ilimin hadisi duk mai son ya ɗabi da aka kula baya san ilimin hadisi saboda ba zai tabbatar da ɓarnarsa ba matukar da za a yi amfani da ilimin hadisi domin za a tabbatar da abin nan da yake so ya yada ba shi da kyau in wata ruwaya ce ka za a ce gurɓatacciya ce ga bayanin da malamai suka yi sama da shekara dubu ga shi nan a rubuce ai ba da ka ake faɗa ba ko da kake ji ana cewa albani ya inganta ai ba haka kawai ya fito ce kai na inganta kaza ba na soke kaza gaba gaba ka je ka ɗauki littafin nasa ka gani maganganun malamai ne tiryan-tiryan yake bi saboda ka shi kansa inda zai kuskure sai kaga cikin almajiransa wani ya gaira masa ashe kaga abin da ilimi ake ba wai kawai sallamawa ake yi ba kamar yadda muka ji a nan taro kawai ake sai a yi ƙura'a wani lokaci ma marasa rinjayen su suke abin nan to haka addinin musulunci ba a sallama shiga wata ɗa'ifa ba aka ce ita kaɗai ce take da gaskiya a'a ana iya samun gaskiya a tare da duk wanda yake ya kama hanyar gaskiya to shine Allah subhanahu wataala anan yake gaya mana sabanin da suka yi yace fahtalafa al-ahzabu min bainihim ƙungiyoyi suka yi sabani a tsakaninsu fawailul lil ladina kafaru ban ya tabbata ga waɗanda suka kafirta waɗanda suka kafirta anan sun shafi cikin nasara din da kuma waɗanda suke mushrikai duk banu ya tabbata gare su min mashhad yawmin azim daga ranar halatta ɗin nan mai girma ita ce ranar alkiyama wannan magana Allah subhanahu wata'ala ya yi irinta a cikin suratu zukhruf inda Allah subhanahu wata'ala ce walamma ja isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa lu lakum ba'da allazi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim فاختلف ahzabu min بينهم فويل للذين zalamu min azabi yawmin alim Allah subhanahu wataala yace Allah subhanahu wataala yace walamma jaa Isa bil bayyinati yayin da annabi Isa ya zo da hujjoji bayyanannu qala yace qad ji'tukum bil hikmati hakika na zo muku da hikima wali ubayyana lakum ba'd alladhi takhtalifuna fi kuma dai in bayyana muku sashin abinda kuke sabani akan sa fattaqullaha wa ati'un don haka ku ji tsoron Allah ku bi ni inji annabi Isa ce inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu yace lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku da ku bauta masa hadha siratul mustaqim wannan tafarki ne madaidaici fahtalafa al ahzabu to sai kungiyoyi suka yi sabani min bainihim a tsakanin su fawailul lil ladina zalamu to tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka yi zalunci tsanani bano ya tabbata ga waɗanda suka yi zalunci min azabi yawmin alim daga azabar wannan yini mai radadi sau haka wannan fawailul ladina kafaru min mashadi yawmin azim gargadi ne da tsoratarwa da jan kunne ga waɗanda za su yi wa Allah subhanahu wata'ala ƙarya su ce Allah subhanahu wata'ala yana da ɗa sai dai Allah subhanahu wata'ala saboda haƙurinsa ya jinkirta musu bai kama su da azaba a nan ba amma wannan ba shi yake nuna ba zai kama su da azaba nan gaba kamar yadda ya ce fa'imma na zahaban na bika min minhum muntakimun aw nuriyaka alladhi na'iduhum aw nuriyaka alladhi wa'adnahum fa inna alaihim muqtadirun wata'ala ce fa ko dai nadhhaban nabika mu karbi ranka ya rasulullah fa inna minhum muntaqimuna mu masu yi musu azabar ramuwa ne nan gaba koda ba a gaban idanka ba aw nuriyaka alladhi wa'adnahum ko kuma nuna maka abinda muka yi musu alkawari na za su ga wulakanci lawan fi dunya khizyun da muka ci za su ga wulakanci a duniya mu nuna maka wulakancin anan fa inna alaihim muqtadirun mu masu iko ne akan su saboda haka ubangiji subhanahu wataala yakan jinkirta ma wanda ya saba masa baya gaggauto masa da azaba kyale shi har zuwa lokacin da ya tashi damkarsa in ya damke shi ba zai ji da dadi ba nabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda yazo cikin sahih al-bukhari da muslim kace inna allaha la yumli lil-zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu lalle Allah yana yana yi wa azzalimi talala har idan ya damke shi to ba zai kubuce masa ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka nan kamun ubangijinka yake idan ya kama wata alƙari wasu garuruwa alhalin suna azzalimai to lalle damkar ubangiji tana da tsanani tana da radadi hakanan ya zo cikin sahihaini shi ma hadisin abu musa al'ashari ne kamar na farko maza sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ahada asbara ala adha sami'ahu Allah la asbara ala adhan sami'ahu Allah babu wani wanda yake haƙuri da cutarwa da zai ji kamar yadda Allah yake haƙuri da cutarwa da yake ji innahum aluna lahu waladan suna cewa Allah na da ɗa. wa huwa wa alhalin gashi yana ba su arziki yana kuma ba su lafiya suna cewa Allah na da ɗa wannan cutarwa ce ga Allah subhanahu wata'ala amma duk da haka Allah bai daina ba su arziki ba bai daina ba su ci da sha ba bai daina ba su lafiya ba Allah yana cewa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadtuha wa ilayya al-masir da yawa daga cikin alƙaryu na na Allah yake cewa na daga musu kafa nayi musu talala daga baya na kama su wato alhalin suna azzalimai daga baya na kama su sun a kastuwa sannan daga baya na kama waɗannan alƙaryun wa ilayyar masir ko makoma zuwa gare da take Allah yana cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kada kai tsammani Allah subhanahu wata'ala gafale yake game da abinda azzalimai suke yi Allah yana musu talala ne yana jinkirta su ne ranar da idanuwan za su yi tsuru-tsuru gaban Allah subhanahu wata'ala shi yasa anan ya ce lil ladina kafaru min mashhad yawmin azim mashhad yawmin azim shine ranar alkiyama ranar da za a halarto gaban Allah subhanahu wataala a lokacin wanda yake bisa gaskiya zai gane wanda yake kan ƙarya zai gane hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga ubadah ibn sabit radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man shahida an la man shahida an la وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي وأن دوية شيدا باب أبو بوتارك سكياسي الله شي كدي باشد أبو كنتاريا كما محمد باوان سني من زن سني صلى الله عليه وسلم kuma ya shaida annabi isa bawan Allah ne kuma manzansa ne kuma kalmarsa ce da ya jefa ta ga maryam kuma ruhi ne daga Allah kuma ya yadda aljanna gaskiya ce ya yadda wuta ma gaskiya ce adkhalahu Allahu aljanna to wannan Allah zai shigar da shi aljanna alama ma kana min al'amali bisa abin da ya kasance a kansa na ayyuka gwargwadon kuma abin da kai na ayyuka sai Allah subhanahu wata'ala ya shigar da kai aljanna Allah subhanahu wata'ala ka samu na cikin su abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh